umuti gute canke zigashigikirwa inama nkuru ijeje byo kumenyesha amakuru mu Burundi ego nuko ubwa mbere sinzi ko ari akajambo kumbure k'intangamarara kuri no myaka 21 mubanza gushikiriza cyane cyane ariko dukurikirana kuri no myaka 21 iheze radio isanganiro iterera mu kubaka kino gihugu aho kajambo ni kobura kubera ko mumaze imyaka iradiyo isanganiro imaze imyaka mirongo ibiri n'umwe mhm. ikora itobandanya hari ibyo yabonye yobandanya hari ibyo yakoze ikosora hari ibyo ikibandaniriza kuko irafise ibiganiro byinshi irafise abakozi babizobereyemo myaka mirongo ibiri n'umunsi umwana w'imyaka mirongo ibiri n'umwe rero ageze kubaka acaza akora bibiri mu burundi aha rero n'isanganiro ni no kwikeza kandi mubandanye mutera imbere nk'umuzinga murakoze cyane reka rero kumbure eh, tugaruke ku mwuga wo kumenyesha amakuru eh, inama nkuru jejwe kumenyesha amakuru niyo cyane cyane iraba ibinyamakuru cyo kimwe n'ayandi maradiyo n'isanganiro yagihura n'utubazo cyane cyane eh, two kumenyesha amakuru mbe muri rusange ubwa mbere ni gute runo rwego cyangwa inama nkuru ifasha umenyesha amakuru gukora akazi kiwe yidegembe mu byo inama nkuru ije byo kumenyesha amakuru ikora cyane cyane no gutanga umwitegemzo wo kumenyesha amakuru la liberté d'expression la mm. liberté de la presse kuko utidegembya ntiwoyashikiriza neza ntiwoyarondera neza hariho n'abavuga yuko uwo mwidegembe udakwiye umwidegembe uriho hari abavuga ngo ngo urafise ubwoba wo gutanga amakuru ni ubwo bwoba babukuye hehe ubwoba mu gifaransa seraperi ubwo bwoba buvuye muri uwo muntu nyine mugabo si ubwoba bwa bose kuko si panike ni ugutandukanya rero raperi na panike ubwo bwo mu muntu avuze ngo arafise ubwo bwo gushikiriza amakuru nuko abafise aba icyo yiyotsa banamwe mugerageza kuzamuraho ingufu ariko hariho aho umuntu ashika akabona koko ati aha makuru biragoye ko ndayaronka ko kuba yatanga byoshika mugabo amakuru urayarondera ariko no mu gihe utayaronse ntucuja gushikiriza ibyo wiyumvira kuko urashobora kuba ushaka kuvuga umuntu cyangwa urwego mu makuru ugomba gushikiriza mhm. muri icyo gihe uwo muntu cyangwa urwo rwego wateza kurondera iciyumviro ciwe kugira ngo utange amakuru meza cyane dore information ikiribwa icyo mhm. ndazi ko mukize mhm. kiranoneho kiri no muri y'amasezerano iradiyo yagiraniye n'inama nkuru ijeje byo kumenyesha amakuru icyo bitakaye kaye de charge mm. bateza kuyikurikirana ndetse na rwa rupapuro rwerekana yuko muri ko murakora muciye mu mategeko ibyo rero bifise ubwigenge uruteza kuba bufise kandi nta kugira ubwoba none ubwo buzohera cyane mm-hmm. na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu aravuga ati jean sale media natera imbere bujya twoshika ko tutari kubona ibimenyesha amakuru kubera ko n'ijwi ryabo rishika kure rigatuma mbere dutera imbere mu bikorwa tukaronka wa mwimbu igihugu kigatera imbere mbere inama nkuru igejwe kumenyesha amakuru ni umuhanuzi mu byerekeye kumenyesha amakuru twebwe iyo turonse inkuru naho atari nayo yoba yayiduhaye turamenyesha abadukura tuti iki kintu cifashe uku tukigorore kuko tutegeza gukora twisunze rya tegeko ryo kumenyesha amakuru ndetse n'ayandi mategeko y'igihugu si rya turaba ca turaba n'andi makuru kuko turakorana rero n'izindi nzego kugira ngo turabe yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwoba bari bwo koko aho nyene hariho aho umuntu ashika akabaza mbere no muri kino kiganiro barakunda kuyisaba ati dukeneye inzego kanaka mugabo bikanka hari aho umuntu agera akavuga ati aha makuru kweri ndabona ko nashobora kuyaronka cyangwa abatumire cyane cyane ariko abantu baba bakeneye kumenya ibibera haba muri sekiteri runaka mu mugabane runaka ariko ntibikunde none mwotubwira icyo mugiye gukora kuko tureke muri kahise ni iki mugiye gukora kugira koko abantu baronke amakuru no kuvuga bamenyesha amakuru baronka amakuru hama n'abanyagihugu baronka amakuru abamenyesha amakuru bateza kuronka amakuru abanyagihugu abenegihugu bateza guhabwa ayo makuru kuko nuburenganzira bwa umunyagihugu ataronse amakuru azovuga yuko makuru atakaza ariko arakora ibyo ni byo mugo umumenyeshamakuru mbere yuko yatanga nawe ateza kubanza kuyarondera kandi mu kuyarondera so kuva kuvuga ngo jewe nshaka amakuru kuko mu kurondera amakuru uravuga uti jewe ndi naka ndi nkora mu kinyamakuru kiya ndondera amakuru yerekeye ibi iya utayaronse ntucuza kuvuga ibyo wiyumvira mugabo ni uguca mu nzira zose kugira ngo ushobore kuronka ayo makuru kuko bujya urashobora kujya gusaba makuru ku muntu ugasanga nibyo nta mwanya afise kandi birashoboka mhm. mugabo afise umwanya wenyine ukabona ko afise umwanya akayakwima urashobora gusa urashobora gusa guca mu zindi nzira ukabaza uwo begeranye mu bikorwa bakorana hanyuma ayo makuru ukayaronka yarihuse byari bihumye mm. urabitse kirazira kwihutisha genda buke buke hanyuma ushike mbe amakuru yihuta nayahe nayahe amakuru yose mu bisanzwe bayihuta amakuru yose ntiyihuta none ugiye gutanga amakuru ngo arihuta ugaca usanga uyatanze nabi cyangwa ugasanga atariyo umva byo bari byiza mm. hagati y'ibintu bibiri rero ni gutora kimwe mm. ntanga amakuru atariyo nihute nza gutanga amakuru meza ngende buke buke kanatsinda yaritonze uwitonze mm, amira ibinotse mm-hmm. reka kumbura cyo turagaruka muri ubwo burenganzira bwo kumenyesha amakuru mm, nibyo isanga rimaze imyaka mirongo n'umwe ariko mwavuze ko kuronka amakuru y'uburenganzira bw'umunyagihugu wese hama hari ibinyamakuru bimwe bimwe kumbure uh, umenyesha amakuru akwiye kuronka amakuru y'ibinyamakuru bitandukanye hari bimwe bimwe n'ubu bitasamirana hano mu gihugu cacu hari icyo muri ko murakora kugira n'ayo makuru yandi umunyagihugu yaronka nk'ibi hariyo aya maradiyo mva amakungu amwe nkayahe nka bibisi bibisi vadamerike aho urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ikibazo cya BBC na voix d'Amérique ndazi ko neza cyane rwose gusumba abanyagihugu baronkereho inyishu BBC murazi ko yigeze guhagarikwa hmm. mugabo uya yararonse uburenganzira bwo gusubira gutanga amakuru ariko muri BBC ku cyicaro gikuru ngira ngo nibyo mutari munzi barasubiyemwo amaporogaramu yabo barabisubiyemo cyane rwose baravuga ko ata radiyo izosubira kuvugira mu burundi kubera uburyo buke ariko uburyo buke bwa BBC ego cyane mm. ariko ko bahora baza kurondera amakuru n'ubu amezi atatu bavuye ino abamenyesha amakuru bane ba BBC kurondera amakuru bararondera uburenganzira bwo kuza kurondera amakuru ino mu Burundi abenegihugu barakunda kuyumviriza kandi barakunda iradiyo cyane rwose muragerageza muze musubire humvikane bibisi ubu rero turakeneye yuko batwishura kugira ngo turabe yuko amakuru ya bibisi yokurikirana ijwi rya amerika ijwi rya amerika ni voa murazi ikibazo kihari ni umumenyeshamakuru akora muri voa kandi arondegwa n'ubutungane bw'uburundi kandi urubanza rwaraciwe ntiduca hirya no hino naze rero asomegwe urubanza yaciwe niyo aba atararumenya mugo ndazi ko aruzi hanyuma rukurikizwe icyo kibazo kive mu nzira none nicyo coba intambamyi ku makuru menshi meza abarundi bari bakeneye none iradiyo itari kiravuga wumva ataburenganzira ifise bwo kuvuga wumva hari uburenganzira ifise bwo gushyikiriza ayo makuru icyo nibaza ko cumvikana ntimirwe murajya kure cyane rwose kuri icyo kibazo kuko hariho uruzi rwuzuye hmm. ugomba kurujabuka uteza kubanza kubaka ikiraro pasahera hmm. utacubatse ntujabuka ugiye kuguhitamwo utazi kubaka utazi bambe ngira ngo inkurikizi nawe urazumva hmm. none eh, kumbure urugwego rujejwe kumenyesha amakuru hano mu gihugu cacu ngo rwaravuganye n'iyo radio kuri icyo kibazo kugira Eh, kumbura umuntu umwe ntatume abarundi isinzi babura amakuru ntituvugana na bariya washaka bonyine mm. tuvugana n'uwo batumye abaserukira ngaha mu gihugu ndazi ko mu munzi, umupfasoni jacqueline sinzi ko mu munsi se gahungu mm. yama yaje muri cnc mu nama nkuru ijejwe kumenyesha amakuru tukavugana twebwe akatubaza ibibazo tukamwishura hama nawe tukamubwira tuti ibibazo genda nawe ubibaze uzugaruke tuzaniye inyishu tuje duhana ivyiyumviro kuko y'abantu bahanye ivyiyumviro barashika kuco bifuza mm. Ego kubure uh, tugarutse kuri nyaka 2021 radio isangari imaze nayo ne isamirana hari bimwe bimwe byagiye biraboneka amakete uh, aho bavuga ngo makete y'agasaki saki ati mbe sense nk'inama nkurije jejwe kumenyesha makuru ikora gipolisi irahanura gusumbya irahana gusumbya guhanura mwumvise amajambo nkayo mwebwe nko mu rwego rukuru rujejwe inama nkurujejwe kumenyesha makuru muca mwihishushije umugambi w'inama nkurujejwe kumenyesha amakuru si uguhana hmm. ugiye guhana ukabishyira hejuru ukabishyira imbere wowe butari kurakora umwuga neza anenga cyane isanganiro hariho n'uwo twigeze kubibaza acavuga hari umugani yaciye ngo igiti camwa kira camwa ibyamwa byinshi usanga bagikurikirana ariko uwacu usanga biriko biraca intege amenyesha makuru muri bwa bwigenge bwo kurondera amakuru buryo umuntu yakwandikiye ahubwo buhiriwe kuko buryo umuntu ahoze mm. niwe mubi inyaparome chantekero kidoro mm. abafaransa barakivuze buryo amazi adatemba mm. ni mabi niyo arimo imicafu myinshi mugabo atemba abarongorotse umuntu umuhuye ntakuramutse kabiri gatatu gatanu uragira amakenga mugo muhuye akakuvugisha nta ngorane niyaba iradiyo isanganiro yarandikiwe amakete kugira ngo turonye inkuru zisanzwe tubatuma bakaduha raporo itomoye n'umwanya n'iminota byabaye hanyuma tugaca tugikorera ko tukabyihweza muri biro y'inama nkuru ijejwe kumenyesha amakuru tubonye yuko ari ibintu bikenewe ko tumuhamagara kugira ngo tuyage kumwandikira ahubwo ni urukundo ahubwo uratinya umuntu rero atakuvugisha cyangwa atakuvugisha aragasakisaki nawe uca usanga bite ubwoba kuko ndibuka ko n'iki kiganiro urwego sense rwigeze kugihagarika ukwezi ibyo nibaza ko ari ibisanzwe iyo cagiye mu ikosa n'ibihano bitatu bitegekanijwe iyo ikosa ryabaye kandi biri muri ya masezerano hagati y'iradiyo oya namwebwe hari igihe mushaka gushikutsa iyo umuntu mwagiraniye amasezerano mhm. aba ari itegeko hagati ya mwebwe kandi icyo muri mu gifaransa ngende bakivuga hmm. mbe abakivuga ngo iki urakizi cyane rwose iyo abantu amasezerano abacamanza batubwira ko aba ari itegeko hagati ya mwebwe kandi ntaho ubica mm. ayo masezerano arakuraba mm. na wa wundi mwayagiranira aramuraba mwese rero mutegerezwa kuyubahiriza Laurent Kaganda nta kantu gatonya kari mu ngingo ya mirongo itatu mhm. y'ayo masezerano avuga ati kimenyesha amakuru wewe urongoye ikimenyesha amakuru turateye ikumu ku masezerano ejo cyangwa hirya y'ejo ukumva akantu katagenda neza kanonosori iwanyu hmm. hanyuma muce mwandikira inama nkuru zo kumenyesha amakuru muyibwire wategerezwa kubyandika mu byo winjije rehosete kuko muri ya dosiye yo gusaba kwemererwa nk'ikimenyesha amakuru uteza gutanga meya ayo mahera muzokwinjiza azova mu biki hmm. mbe muzoyakoresha gute hamugasanga ayo mwinjije arashoboye gufasha muzo mu byokora reho sete muri icyo gihe si finansima y'irisi mugabe icyo ni kimwe kumbure eh. turiko tuvuga muri muri ayo mategeko hariho utuntu tumwe tumwe twugaye ubwo ntibone ko bishobora guca bitera ubwoba bimenyesha amakuru n'ibinyamakuru mumenyesha amakuru utwo twugaye reka tureke ku guca hirya no hino tudomeko kandi umenera inda ku nkumu nanjye mu kukwishura ngira uko kuko uri kurambwira ngo utuntu ingingo mirongo itatu n'imwe mu by'ukuri muri rusange ndazibona mugabo nazo nagendanye mu mutwe iyo mbwiruti urazana kaye desharije ndaca ndagizana tugaca tugenda kuri utwo tuntu uri kuravuga nuko uko kidatomoye cyane kitagira iherezo rero no kucyitondera kuko tuvuze jisika nuveri orudire uca yumva icyo kiringo y'uko biva no kugena ico kimenyesha makuru cigenjeje kuvuga munayaze n'ikinyamakuru ashobora kucugurura cyane cyane gose mm. ha ariyo ntambwe ya gatatu no kucugara burundu kuko birashobora gushika aho usanga cari monogoje kandi uraza uburorero buriho mugabo kubera rya jambo ryanye n'icubahiro mukuru w'igihugu ja message media mm. urazi ko inama nkuru ijeje byo kumenyesha makuru yigeze ku ati raba ingene mwicarana nabo bahagaritswe kugira ngo mushobore mushobore kuvugana bugurure kandi murazi ko byagenze neza hasigaye ikimenyesha amakuru kimwe gusa mu amakuru byose byari by'ubugabo ikiriho cyaruguruwe BBC yaruguruwe ico kimwe agahaze karihe oya twamaze kukivuga si nta yindi mm. nta yindi muri zari zugawe harimo na RP ah urazi ko twahamagaye mu barongo yimenyesha amakuru akiduha iyo ntumbero nyanicubahiro umukuru w'igihugu twarahamagaye abarongo yimenyesha amakuru twebwe eripeya ikaza jewe nserukiye eripeya nje muri cnc kugira ngo tugire ibiganiro ko mwagize n'abandi hanyuma dushobore kugurura twebwe imiryango iruguruye ndakivuze ndagisubiye mm. n'uno munsi imiryango iruguruye nuko murakoze cyane karadiridimba n'akana kaji wabo inimero n'irindwi na gatandatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajyana icyenda na mirongo na gatatu cyangwa na rimwe canke irindwi ubusa mirongo umunani na gatatu amajana na gatatu ari intererano ibibazo cyenda cafise ibibazo bitari bike ndaza ndabibaza buke buke hama namwe nakaryo kanyu rero nibutse ko ari abarundi badukurikirana bari mu makungu gusa nibo bemerewe kwakura muri kino kiganiro Eric Wimana aca dufasha kuba dushira mu murongo anatumirire amategatonya mu buhinga bw'ivyuma ni amahoro ndaramukije amahoro y'imana kuri radiyo isanganiro eh, sangwa ikaze muri karadiridimba mu idondore hama munaramutse umutumire turi kumwe hano ku mazina nitwa david nkaba mpamagaye mpengamiye iyo taba muri canada mm. ndaramukije umutumire amahoro neza nda cyane cyane nashimye uko umutumire ariko arishyura umutumire mhm. nariko arakora ya mvugo bita ngo imvugo y'ikinyapolitike mhm. ariko arishura ibibazo atumbereje neza kandi inyishu zumvikana ubwo ndamushimiye nawe cyane eh, ni umunyamategeko david ni umunyamategeko neza cyane birumvikana kabisa yuko ariko arabikora neza cyane ndamushimiye burakoze eh, ari akabazo intererano umwanya ni rwawe yego jewe rero icyo nagomba mvuge ni uko ni ukuri murazi yuko ibinyamakuru n'uburenganzira bwo gushikiriza amakuru bwo gushikiriza ivyiyumviro mhm. icyo ni kimwe mu bigize ku bijyanye n'igihugu cyabo ncamura yuko Burundi turamaze gutera intambwe kandi ishimishije mhm. ubwo rwego nabwo rwasenze mbona ari ngombwa kugira ngo rugumize ijisho ku binyamakuru kubera ibinyamakuru bikora neza mu iterambere ry'igihugu muri demokarasi y'igihugu mu nyigisho n'ibindi n'ibindi bituma sosiyete ndundi ibaho neza ariko ku kungene ibinyamakuru bikora mhm. ubwo rero nkurikije ibibazo bamubajije n'inyinshi baguhaye ni ukuri byose biratomoye kandi numva yuko ibinyamakuru n'urwo rwego mukorana neza kiretse nk'uko yabigarutse ko ibitagenda bijyanye n'ibinyamakuru bimwe bimwe ibyo nabyo yavuze yuko imiryango icukuruye nibabegera bazobumviriza imiryango ni rero jewe muri rusange kuri mm. ivyo byose ikiganiro nagishimye ni ibiganiro mwakoze hagati yawe nawe nabishimye cyane aho rero mfise akabazo ngoma mbaze mm-hmm. umutumire ni hano mm. muri iki gihe turimwo dufise ibinyamakuru byinshi bikorera ku buhinga ngurukanabumenyi mm-hmm. ibyo binyamakuru birashobora kuba bivuga cyangwa bikora ku makuru ah, y'i Burundi mhm. mugabo biri hanze y'u Burundi mhm. esike urwego cnc rurafise uburenganzira bwo gukurikirana ibinyamakuru bikorera hanze y'ubutaka bw'u Burundi hanyuma bigakorera ku buhinga ngorukanabumenyi icyo ni cyo kibazo cya mbere mm. icyo niyamara kuko inyishyu wanje namubaza ikindi kijyanye n'icyo kivuga giti n'uno munsi ufashe akanya ukajya ku buhiga ngo bumenyi urabona yuko uburundi bwiziziwe nkoresha iryo jambo kwizizigwa n'ibinyamakuru bikorera hanze y'uburundi cyane cyane nk'ubu ikigezweho ni ukuvuga yuko ngo uburundi bufise abasirikare bari mu gihugu cya congo igihugu kiba cya congo ibyo mhm. ni byo bigezweho ugasanga rero ibyo binyamakuru biri ku buhinga bwa none buriziziye uburundi buriziziye igisirikare cy'uburundi buriziziye inzego z'uburundi babivuga uko bishakiye batanafise n'iyo bakura amakuru usanga ari ya makuru bavuga ngo ngo havugwa hmm. ni ukuvuga source ni haravugwa havugwa baravuga ni ukuvuga source ntuzopfa uyimenye jewe rero nk'umuntu abikurikiranira hafi kandi ngo n'uburundi ivyo bikantera amakenga rimwe na rimwe nkibaza ati mbega inzego z'igihugu cacu zirabibona zibibona ni kuki zidakurikirana bano bantu no mu isangano ni murakoze murashimye imyaka mirongo irindwi n'imwe radiyo imaze ibashikiriza ibiganiro ari akabazo uca yawe uno ndabona ko aciye agenda mwishyure bibazo bya david ari yotawa david ari yotawa muri canada yashimye ko uburenganzira bwo kumenyesha amakuru buriho mu burundi mhm. twidondore ego nk'uko bisanzwe muvugana n'umunywanyi w'isanganiro hakaba n'ingendanyi y'iradiyo y'isanganiro nk'uko yamabigenjeje iminsi yose ku munsi w'imana mu kwidondora ni icyo ni iki cyangwa ngo inzukuruza ya mihene inzukuruza ya musamuka umwuzukuru wa bagora umuhungu wa bankumukunzi akaba ari nk'icy'uburundi kingisire ahengamiye mu bimana by'abagiriki iya atene kingisire iya atene mu bugiriki sangwa ikaze murakoze cyane mhm. duga ku ijamboro nawe ari cyangwa interano mu minota nk'ibiri eh, mbere y'uko mbandanye ibindi byose mbanje kwipfuriza n'umunezero mwinshi cyane eh, isabukuru ryiza iradiyo isanganiro si mu burundi gusa ni ku isi yose hariho umurongo ntarengwa ko iradiyo itegerezwa gukorera mhm. iradiyo ariyo yose ishobora gukora mu bwigenge mugabo hariho n'ibindi bintu usanga igihe urwego rw'igihugu nka sense Eh, rutagiye rurakurikirana rukaraba ibikorwa ku maradiyo amwe amwe hariho ibintu ushobora gusanga bigumura isanganiro irimwo mm. naho mwagerageje kuvuga ngo barabahaye amakete y'agasakisaki mm. ni byiza mu gihe ufise umwana mu nzu mm-hmm. adafata umurongo hamwe n'uw'abandi kubera haba hariho umubyeyi akubitwa akanywafu nywafu ko kugira mu kibure mm. mugabo urwego senesi nabwo irashobora kuba yugawe by'agateganyo mm. ubwabo ugiye ku buhinga ngurukanabumenyi ugasanga amakuru banka y'uko avugwa ariko atangwa mu mpuze ku buhinga ngurukanabumenyi kumbura ugasanga bivanye n'uko dufise interinete umuhora wa interinete ugenda buke buke mu Burundi nta mm. makuru baronka mugabo twe turi hanze turayaronka duciye ku buhinga ngurukana bumenyi inama ijeje byo kumenya nkuri ijeje byo kumenyesha amakuru yari kwiye kugumiza ijisho kubinyamakuru mm. kandi nivyo ni ukubikurikirana burya kuko bidakoze neza byozana ingaruka mbi mm. kuko burya CNC rikirakora yega ntikorera CNC ni umutekano burya w'igihugu mm. ni w'inzego zose numutekano umutekano mbere w'iradiyo isanganiro kuko burya umutekano nawo nyene kujya kwimenyesha amakuru ni karahara mu ruganda ntibacura umutekano wabo butariho murazi yuko n'iterambere rihagarara ariko yaciye avuga mu bintu by'amarezo sosiyo cyane amamediya arinye bijya bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi tutazi mbere na byinshi mugabo gacu usanga bikorera mu gihugu ibyo rero tutazi bikaba bikorera hanze twebwe amakuru yabo mu bisanzwe ntituyaraba kuko ntitumenye niyo yavuye hmm. bimwe bita surusa ariko urumva ayo makuru arashikira abanyagihugu amakuru arashika mu banyagihugu ibyo n'ibisanzwe hmm. hmm. ariko mugabo ajya aya ajya asa amakuru amakuru nayo nyene twebwe tuzi atangwa n'ibimenyesha amakuru biba bizwi kuko agiye gutangwa n'ibinyamakuru bitazwi ntitwoyita amakuru kuko n’uwa n'uwayatanze ntunamunzi ahari nta ahakorera ntahuzi mbere ntushobora no kuramuhamagara uti mbe ibi bintu byifashe gute yakira yo mu gihe usanga hari ibinyamakuru kumbure bimwe bimwe biriko biragora kuvuga kuri kuri kuri ayo makuru nca mbabara cyane kukumenga ntiyakurikiye kare kandi yavuze yuko ikiganiro gitanguye kuva tugitangura mu bisanzwe cnc ntiraho kugira ngo ihane hagati y'inama nkurije yo kumenyesha makuru n'ibimenyesha amakuru ntidusubire muri bya biringo tuzi byo muri bibiri na cumi na gatanu bijya ntabyo dukeneye kuko umuntu bigarukana mbe nka wa wa mwubahwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu yitavye imana uzotangura intambara izotangurira iwe iherere iwe ikimenyesha amakuru mugabo eh, yo kumenyesha amakuru niko ndavuga mm. ikimenyesha amakuru kizotangura intambara ati twebwe ibi bintu nibyo tuzomuhamagara tuvugane atumvise impanuro byumvikana ko azoba ari kwegera ariko David yagarutse ati uno munsi ibinyamakuru cyane cyane we yagarutse ko byo hanze biravuga amakuru usanga amakuru eh, yagarutseho karorero k'igisirikare k'ibiriko birabera mu gihugu cya Kongo amakuru avuga eh, we yavuze ati amakuru yiziziye ibyo mu gihugu cya Kongo ugasanga biriko biravugwa mu bikontorora gute ko ayo makuru aronkwa nta kubeshuza usanga ariko arinjira mu banyagihugu ejo na ejo ntibishobora kwica igihugu les réseaux sociaux canke les médias en ligne ziriko zirakora nta na source bakwereka iyo bakwiyo wenyere yanabivuze bavuga ngo hmm. bavuga ngo hmm, yagarutse ariko arakebura none mwe mukora gute kugira mu kinge cyangwa muzibire ano makuru ntacyo mu banyagihugu kuko nayo nini yabajamwa azoca buburozi mu nivyo amakuru kuyahagarika biragoye na cyane cyane aca ku buhinga ngurukana bumenye ariko no kuzaturabwira abanyagihugu y'uko ayo makuru adafise iyo avuye ayo makuru aje giturumbuka ayo makuru aza uko nyene ataho tubona avuye bamuvuga ngo ngo dosuruse biyene informe CNC yavuze nibaza twe ko tuzomana mm. igikorwa cyacu cyo kuguma tubabwira tuti nyabuna nyabuna muragaba ku nkuru muguma muronka mm. tutazi reka turi ko turarangiza tugaruke no ku kibazo cyo gukingira naco abamenyesha makuru cyane cyane bivanye n'ibinyamakuru bakorera n'ibindi n'ibindi twagiye tubona ah, hariho oh, ahenshi usanga abamenyesha makuru batari ko barakingirwa neza eh, uko byategerezwa sinzi ko hari icyo mu kivuga ko mu munota umwe duce turangiza gukingira abamenyesha amakuru cyane mvuga nti umumenyesha amakuru uzomukingira ubwa mbere ninde ubwa mbere niwe mm. hanyuma itegeko kuko we agiye kurondera inkuru akagenda atigenjeje neza mm. birashobora kumukwegera mm. itegeko nawo rigenda gute ategeza kugenda ararisoma mm-hmm. akamenya ibyo ari byo mbere itegeko rivuga iki mbeya uburenganzira mfise nubuwe ubuhe ibyo nshobora gukora ni ibihe mbe ibyo ntarekuriwe akagenda abizi ubwa kabiri mu kuza kurondera amakuru akayarondera akabanza kwimenyekanisha kuko wari amamenyesha amakuru na twe bari badutelefona tijenda n'inkeneye inkuru zirabike ntiyidondoye no kwidondora mm. ntiyavuze n'ahakorera mm. nibyo bintu rero ntumva ko ari bito mm. mu birashobora kumukingira cyane rwose ariko hagati aho nico jewe niboneye mm-hmm. umumenyesha makuru nivyo abafise ino carte vita carte de presse ya sense haranditse ko neza yuko uyifise ategerezwa gukingirwa eh, gukingirwa mu gihe bikenewe kandi akareka gakora umwuga wabo ariko twarabonye Eh, harigeze bishobora kuba ko mutabimenye abamenyesha amakuru kumbure babujijwe gukora akazi kabo n'inzego z'umutekano ariko hano hariko ko havuga neza bati les autorités civiles, policières et militaires sont priées de laisser passer le porteur de la présente carte et lui apporter secours en cas de besoin. Ico gihe bibaye uko umumenyesha bakuru yoca yitura nde. Ivyanditse ku ikarata ndabizi. Mm. kandi n'ababisabye ko boja ko nibaza ko ndimo ivyo nibaza ko ari bisanzwe muko murazi yuko hari ababirengako aba aba aba aye biva n'inyifato umumenyesha makuru yagize nk'ubu ndumva ibyo mugomba kuvuga naho mpava nibesha murafise umumenyesha makuru akora mu gihugu hagati mm. gufata jewe ndababwira nti ariko arakora ku murango akora nk'umumenyesha makuru ugasanga ku mugoroba yahinduye inkofero si umumenyeshamakuru ni mu banyagihugu mu bandi mugagaca yitwaza ko yafashwe cyane ariko arabazwa kubera ari umumenyeshamakuru mugamakuru arondega umwanya wose yegome cyane amakuru arondega umwanya wose ariko biva ni inyifato nawe uri kuragira kuko umumenyeshamakuru ariko aragira inyifato atari nziza rezo otorite sivire militaire e policiere mwavuze ngaho wowe bakabona inyifato si nziza ubwo ni mwebwe mwategerezwa guha ingufu ino karata kugira n'uwobona uyifise ibe nk'uko bavuga ati rese pase mureka arengane mu arengane akora ibyiwe kuko aha umenyesha amakuru ahari hose afise ino karata abari karondera amakuru ndaguha akarorero hmm. ufise iyo turangiza mugabo akanya karato jana amasegonda mirongo itatu dufata nk'ubu urafise iyo karata hmm. uri kuramenyesha amakuru bamugiye kurondera amakuru ugaca utangura kurwana cyangwa gutukana sikurezo autorité civile militaire policière badusha baza gukinya nibyo baza gukingira mugabo baza kubaza igituma uri kuratukana igituma uri kurahana kandi cyo kirumva ibyo nuko ibyo nuko bitarashika dufashe kubimaze gushika usanga amenshi amakuru baburagizwa hmm. ni ikarata bayifise ugasanga iyi karata umengo nta nta gaciro ifise umenyesha amakuru ayigendana kugira aba bapolisi aba bajejwe mu mutekano abajejwe intwaro kugira bamukinge kandi bamureka akora umwuga wiwe afise iyo karata mm. akaba ariko aragira inyifato nziza harazoca tuyakara bo mu nama nkuru mm. ijeje byo kumenyesha amakuru mm. hanyuma ndazi ko tuzazo buri dufasha kuko naho utuntu duto duto duhora dushika duhora tubijamo hanyuma ibintu bikagenda mm. neza reka dushaka kubaka nta nimero kumbure umumenyesha amakuru ashobora kubaronka ko cyane cyane imwe tuvuga itugagwa kuko abamenyesha amakuru bahura n'ibibazo byinshi ya mirongo irindwi n'indi duhora dutelefona ko ariko zose ntazofise mu mutwe ariko mm. ninazironka nshitse nk'ubugasago ndazikunza kuziguha kandi unyizere ko nza murakoze cyane kumbe natwe duca tuzitanga hari mu ndwiza ariko umwanya wagenewe kino kiganiro urarangiye reka nshimire David yatwakuye ari Ottawa Jonas yatwakuye ari muri Tanzania Kingsley yatwakuye ari muri Grace bakoze cyane mwakoze namwe ariko muradutega biri reka nshimire Laurent Kaganda muri cegera curongo inama nkuru ijejwe kumenyesha makuru mu Burundi ariyo sense mwakoze kwita ubutumire bwacu mwakoze cyane kutwizera kugira ngo tuze kuyaga dutange umuco kuri ibintu bimwe bimwe n'ejo n'ejo bundi mukumva mufise ibibazo mm.